Գերմանիայի առաջնության 17-րդ տուրում չեմպիոն Մյունխենի Բավարիան ընդունեց Վոլսբուրգին։ Գերմանացի Յուլիան Նագելսմանի գլխավոր աստիմն առավելության հասավ 4-0 հաշվով։ Բավարիան 43 միավորով գլխավորում է մրցաշարի նաղյուսակը, Վոլսբուրգը 12-րդն է 20 միավորով։ Այս խաղում Բավարիայի 33-ամյա Լե հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին 2021 թվականին Բունդեսլիգայում խփած գոլերի քանակը հասցրեց 43-ի եւ գերազանցեց 1972 թվականին գերմանացի Գերտ Մյուլերի սահմանած ռեկորդը 42 գոլ, հաղորդում է Օպտան Բավարիան։ Այս տարի Բունդեսլիգայում Բավարիան անցկացրեց վերջին հանդիպումը։ Իտալիայի առաջնության 15-րդ տուրում չեմպիոն եւ առաջատար Միլանի Ինտերը հյուրընկալվեց հետնապա Սալերնիտանային։ Իտալացի Սիմեոնե Ինզագի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 5-0 հաշվով։ Ինտերը 43 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, Սալերնիտանան վերջինն է 8 միավորով։ Մանչեսթեր Յունայթեդի Ուրուգվայցի հարձակվող Էդիսոն Կավանին ցանկանում է համաձայնության հասնել անգլիական ակումբի հետ պայմանագրի խզման հարցում։ 34-ամյա ֆուտբոլիստը ցանկանում է հունվարին միանալ Բարսելոնային, որը հետաքրքրված է նրա ծառայություններով, հաղորդում է Mundo Deportivo-ն։ Էդիսոն Կավանին անցած տարվա հոկտեմբերին է միացել Մանչեսթեր Յունայթեդին։ Նրա պայմանագիրը նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Անգլիայի ընթացիկ առաջնությունում Էդիսոն Կավանին մասնակցել է 5 հանդիպման, խփել 1 գոլ։ Հարավային Ամերիկայի 9 հավաքական 2024 թվականին կմասնակցի UEFA-ի ազգերի լիգային։ Այս մասին հայտնում է UEFA-ի նախագահ Ջբիգդին Բոնեկը, փոխանցում է ESPN-ը։ Հանդիպումները կանցկացվեն Եվրոպայում։ Արգենտինան, Բրազիլիան, Կոլումբիան, Ուրուգվայը, Չիլին եւ Պերուն հանդես կգան A խմբում։ Բոլիվիան, Էկվադորը, Պարագվայն ու Վենեսուելան կընդգրկվեն B խմբում։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի եւ ԱՄՆ-ի հավաքականի բասկետբոլիստ Կեյվին Դյուրանտը ճանաչվել է տարվա լավագույն մարզիկ ԱՄՆ-ի բասկետբոլի ֆեդերացիայի վարկածով հաղորդում է կազմակերպության կայքը։ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերում Դյուրանտը ԱՄՆ-ի հավաքականի հետ երրորդ անգամ հրճակվել է օլիմպիական չեմպիոն։ Նա ոսկե մեդալակիր է դարձել նաեւ 2012 թվականի Լոնդոնի եւ 2016 թվականի Ռիոյի խաղերում։